Bai, uh, bon, igan urtin biltzaren hausin, euh, bon, bueno, aiguntia bataian, euh, egoiteko, gue musteko chala horreki. Bon, behartik erranden bezala, ez gutuk entzunik izan, eh, euh, bon, uh, ez gutuk heltu, harremanak gaitz, izan tutuk, izan dadina do galtze bat dela hoentako, eh, guetako, fresh abu bat ikiagu, mena eh, bai galtze bat izan dela hiltegi antako, eta hiltegi angegu antako, bon. dudazten gitik bat, eta bon, mena jale oai, bon. battu kalde alde baiko horreke bai eh, finalin, mena bon, beharko diak fresh emendatze hoi gaintitu, nahi batutuk goela boiek ber edo oan hoi hobekise pakatu. Male uski hor ezgutuk entzunik izan, eta bon, finalin deribatu diak behar, behar ginela horti zitsun eta ezpeginen eh, espe, heltzen akordatzea. Hilte gerrinkua hoi eh, basko iganitzia egitu delaik, ordi bon, finalin ez, tikuk salmentetan eh, ondo joike kai edo ez handiegi, hali izan du txipitze bat, uh, basko tiran da uh, etzela bertia, mena, bon, rokorki klientela bon, dudan bazen edo lehen hastetan ikusi badugu apaltze bat, saltzetan, arrazinduk eta bestiago klientik horrekorki eh, galdu. Mena mali uski, oai, eh, senditzen diak, amini bat, jale, uh, eh, istoia eki, bat, jentek ez lehen bezan beste agik jaten, eh, eta hoi klarki agiduk azken urte hoitanan, eh, ordin eh, bi efeitak izan dutuk, egitegian zerratze hoi, eta geho uh, jentek ez diela beste agik jaten, ordin hoi behadiak komerzial mailan, wano uh, indahabu egin, uh, merkatu zumbaiten uh, arra zabaltzeko, eta erraiten diagu kalitatezko mozkinak egiten tutugul, ordin bon, hainbeste jenditzen uh, jate apaltze hoi, mena, bon, hale, uh, keskar bat tutuk.